Bahaigebirder. Mat Villfred wëlle ichich haut e Burgebirder aus der Bahaischriften op Plötzebuierch firlesen. Mat der Hoffnung, dat ze eich so gut doen, wie se mir ëmmer rem hëllefen. Bahaigebirder gi fir vill Geleenete gebraucht. Et gi Gebirder fir Kanner, fir Familien, Gebirder fir speziell Geleeneten, Gebirder fir eise Geestien a materielle Wustum, a Gebierder fir einfach Merci ze soen. E Gebiert ass ëmmer eng Form vu Meditationioun, E Moment wo ich kann ofschalten, herauskommen aus den alldeegliche Problemer, E Moment wo ich kann neii Kraft kreien. Beigebierder sinn authentisch, dat heescht mir wëssen, dat sie selver vum Begrënner, also vu Behaula sinn oder segem Jong Abdul Baha oder vom Vierläfer von der Bahai-Religion, dem Bab. Aus dem Original arabischen a persischen sie sie an d'englecht iwwersat, an dann an Sprachen. Fänke Fenkemer mat engem von den deeliche Gebirder un. Es sinn Zeien, o oh mei Gott, dass du mich erschärf hues, fir dich zu erkennen, an dich unzubierden. Ich bekennen an diesem Blick, Mg schwächcht an Ding mucht, Mg Armut an dei Reichtum. Et gëtt keen anere Gott ausser Dir, Den den hëlleft a gefor, Den den duch sich selver ass. E loe gebiert war de Kasoe wann e krank ass. Dein Numm ass Mg Helung o oh méi Gott, an der Rënnerung und dech Mg mëdet sinn. No bei Dir ze sinn ass Mg Hoffnungnung. und lebt für dich als mein geleet. Ding Barmherzigkeit für mich, als mein Helung a mein Hëllef an beide Welten, an dieser und an der, die kënnt. Du bist wirklich den, der ganz agur gut ist, Den alles wees, a fir alles eine Lesung kennt. Mach mein Herz rein, o oh mein Gott, a gouf mir op beneiz e gewissen. O még Hoffnung, Stärk mich mam Geicht vun der murcht déi an dinger Saach leit, o még Gros left, a los mich dei weh kucken, duercht Liicht vun denger herrlichkeit o du Ziel vu mengegem Verlangeren. Erhief mich mat der Kraft vun denger gréster murcht an an den Himmel vun denger helligkeit o Quell vu menge Existenz anerfremech durchch den dose Wand vun enger Ewichkeet. O du, denst du méi Gott bas. Los deg ewech Melodien, mech ma mech mat Rou iwwerstremen, o méi Begleder, a los der Reichtem vun degem ureewege Gesicht, mech freimachen vun allem ausser Dir, o méi Meeser. Erlost Novel von der Offenbarung von dengem unvergängliche Wirsinn, mir Fred bringen. O du, den evidentste von allem, wat evident ass, an de verburgensten von allem, wat verburgen ass. Gëtt een de Schwierigkeeten erwächelt außer Gott, so gelöft auf Gott. Hien ass Gott. All sie sing Dinger, an all hale sich u sinn Gebote. O Gott, erfrisch an erré mei geicht. Mach mein Herz reng. Los min Kräften oplichten. Ech lehen all min Affären an deng Hand. Du warst den, dem ich lädt, an an dem ich in einer Dach fannen. Ich werd net nach mei lang traurig a gedreckt sinn. Ich werde glücklich, erfraut wie se sinn. O Gott, ich werd net nach mei lang voller Angst sinn, an noch du Sögen et net erlaben, fir mich ze pengegen. Ich werd mich net mat dee verdrissliche Sache vum Liwen ophalen. O Gott, du bas fir mich e bessere Front, weet fir mich selber sinn. Ich weihe mich dir, o Herr.